الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti, da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Salavat, salam, mir i spas posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima onima koji slijede i dosljedno uputu Islama prati u svojim životima. Molimo gospodara da nas počasti da uvijek tražimo korisno znanje i da nas počasti da to znanje pretočimo u život. I da on dadne da budemo od onih koji su u svemu tome iskreni. Amine. Draga braćo i poštovane sestre, mi smo došli do 112. hadisa u sahihu imama Buhari. Sahih je hadijska zbirka u kojoj je imam Buharija sabrao vjerodostojne hadise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi smo ranije čitali hadis u kojem je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao zaista Allah neće podići znanje tako što će ga iščupati iz grudi ljudi nego će uzeti znanje i podići znanje tako što će učene ljude usmrtiti uzeti ih sebe pa kada ne ostane učenih ljudi ljudi će uzimati neznalice za vođe te neznalice će davati svoja mišljenja bit će u zabludi i druge će ljude u zabludu dovoditi to je jedan od hadisa iz Buharije smo, koje smo ranije čitali. Poglavlje koje čitamo još uvijek je babu kitabet Poglavlje zapisivanje znanja. I kazali smo mi smo umet dva kuranska ajeta. Prvi je ikra, čitaj, uči, a drugi je nun wal kalemi wa ma Nun, tako mi pera i onoga što se perom piše. I kazali smo da je vrlo bitno da mi muslimani i muslimanke uvedijemo sebi kao nešto što je sastavni dio našeg odnosa prema znanju da pišemo i pišemo najljepše što čujemo a onda to najljepše pokušavamo prenijeti vi znate da je prije nekih pet dana na Hiret preselio Hadži Hafiz Mulć i ovaj hadis Rasulullah sallallahu sam iz tog razloga citira Velika ove čarši i kada vidite dženazu njegovu i sve one ljude koji su došli da ga isprate. različitih usmjerenja, različitih jel, čak i viđenja islama, svi došli klanjaju, čak vidim neke koje, koje sam vidio na dženazi, drago mi. Da dragi nagradi sve one koji su, koji su došli, a i one koji bi htjeli doći, ali nisu im obaveze, obaveze dozvoljavale. Šta želim kazati? Inače, insan treba čuvati svoju intimu. Šta znači intima? Neke stvari koje onako insan u životu prođe pa nisu za podijeliti, treba zadržati za sebe, treba on u njima, da kažem, ono iskreno sa gospodarom razgovarati. hađi Hafiza, hađi Mulča, ova čaršija će zapamtiti kroz ono što sam na početku dobi rekao, dosljedan. I jedna od najvećih lekcija njegovoga života, ta jedna dosljednost u ljubavi prema Kur'anu, dosljednost u ljubavi prema džami preko 30 godina i na stotine hudbi. Dosljednost. Nemoj da budemo u raskoraku sa vlastitim riječima. Ako smo ti i ja u raskoraku sa vlastitim riječima, kaže, mati ne voli lažova, a kamoli neko drugi da voli. Mati rođena koja te rodila, koju lažeš, ne volite. Hadži Hafiz je bio dosljedan u tome. I nama svima dao lekciju. Nama svima dao lekciju. Budimo dosljedni. Budimo dosljedni u primjeni onoga što učimo, u primjeni onoga što saznajemo od vjere uzvišenog To je jedna druga lekcija koja je jednako bitna za nas. Svi velikani, ja ne znam nijednoga, čitao sam biografije na stotina velikana islamskih, učenjaka, vitezova, vojskovođa, ljudi koji su imućni bili pa pomagali hajrate pravo. Sve jedan bez izuzetka je molio dovu molio Allaha Đelešanu dobom da iza njega dođu bolji od njega. Je tako? Ja siguran sam da je Hadži Hafiz takav. Hadži Hafiz nas je svojim životom naučio da uči dobu za umet Muhameda sallallahu alaihi sallam i kad neki od alima preseli reci gospodaru zamijeni ga alimom koji će popuniti tu prazninu koja je nastala. I u trenutku kada kažeš neko je nezamjenjiv ti si bolan Allahovu milost podigao od umeta. Ti misliš da je Allahova milost manja, da će gospodar dat i molite gospodara da tu prazninu koja je nastala da popuni čestitim ljudima. I vi da budete od njih. Prelijep je osjećaj kad u nekim muslimanskim zemljama imate na desetine ljudi stomatologa koji su svi hafizi Kur'ana i poučavaju Kur'an. Imate na desetine inženjera, inženjeri, građevine, elektrotehnike, hafizi Kur'ana. Čak i oni koji nisu hafizi, zna dosta Kur'ana na pamet i poučava, trudi se. Ono što je poruka džihafizovog života jeste budi dosljedan. I živi za umet. I onda Allah dragi je da umet toga mjesta posvjedoči tebi. Njegova dženaza je njemu posvjedočila. Vi znate da muslim bilježi u svojoj hadijskoj zbirci hadijskoj Resulullah sallam kaže onaj musliman kom je na dženazu stotinu muslimana dođe, oni su mu zagovornici na sudnjem danu. A Hafizu su na stotine i na hiljade ljudi muslimana u čarši izašli. Na kraju, jedan detalj koji je eto vezan za tu neku intimu, samo jednom sam prisustvovao na predavanju Hadži Hafiza Mesnevi. Vi znate da je on dugo čitao i tumačio Mesnevi. Zanimljivo je da je, tada citirao jedan hadis Rasulullah s.a.v. i danas se sjećam i gdje je bilo i kako je rekao. Hadis bilježi Abu Dawud u svome sunan da je Rasulullah s.a.v. rekao tvoja ljubav prema nečemu činite gluhim i slijepim. Resulullah sallallahu. I onda je taj, taj hadis Resulullah hafiz protumači. Ja bih vas zamolio sada da proučimo Fatihu i sjetimo se dovom imama Buharije, sjetimo se dovom Hađi Hafiza, Molče i svih alima i velikana i svih naših umrlih. Redan je 112. hadis je hadis također kao što sam vam kazao u poglavlju zapisivanja znanja. Kazali smo da prvi hadis prenosi Hazreti Alija. I nešto smo rekli o njemu, a to je hadis kada su ga upitali Alija jeste li nešto zapisali od Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, on im je odgovorio zapisali smo tri stvari. Pa je prva bila krvarina, druga oslobađanje muslimanskog zarobljenika i treća da se musliman ne ubija radi nemuslimana. Zanimljivo je da velikani nekada čak i u svojim dovama odgajaju nas muslimane sljedećih generacija. Jedna od dova Hazreti Ali radi Allah anhu je bila Gospodaru moj, počasti me preseljenjem na tvome putu. Nakon dugoga života na tvome putu i jedna od stvari koju mi kao umet moramo početi ozbiljno. Jesmo li mi spremni predano živjeti život na Allahovom putu? Pa da nas onda Allah počasti da bude naše preseljenje na njegovom putu. Nema napretka muslimana i muslimanki ako je u lošem okruženju i ambijentu. Birajte svoje društvo. Hadis Resulullah sallam koji ćemo danas pročitati govori o jednoj o jednom vrlo bitnom principu učenja islama. Govori o posebnosti mjesta. Mi smo o tome govorili ranije. Kaže Imam Buharija, Haddesana Abu Nuaym, Al-Fadl ibn Dukayn, Kala Haddesana Šeibanan, Njahja Nebi Salama, Nebi Hureyrata, radijallahu anhu. Prenio nam je Abu Nuaym, Al-Fadl ibn Dukayn, od Šeibe, od Šeibana, od Jahije, od Ebu Saleme, od Ebu Hureyri, radijallahu anhu. Ovo je senet. A nekada kad insan gleda, evo spomenut Ebu Nuaym, spomenut Jahja, Šeiban, Jahja, Ebu Salame Ebu Hurere, pet ravija. Vjerujte, samo kad bi uzeli ovoga prvog Ebu Nuajma. u biografiju danas dok sam se pripremao za druženje. Subhanallah, kakav je to velikan bio. I hajde, pročita čovjek imam, u hadisu i tako dalje. I pročita, kaže, onako kako je to bio običaj prvih generacija muslimana, svi su imali neki svoj posao i on je bio trgovac. Kaže, nikada nisu željeli da, da ih bilo koji izdržava, nego su on sam sebe izdržava. To su velike ličnosti. Od Ebu se dakle prenosi enne huzaate qatalu ređulen. Da je pleme huzaa ubilo nekoga čovjeka. Min beni Iz plemena benu lejz I vi znate dan danas, čak ovdje na Balkanu u nekim krajevima imate osvetu krvnu koja se vuče generacijama. Čak od nas u Pa imate situaciju, jedan prijatelj mi govori, promijenili smo prezime. Zašto? Zato što birvaktile prije 150 godina neki njihov rođak ubio je nekoga pa eto kaže znaš da se krna osveta vuče kaže Ebu Hurere pleme Huza ubilo je nekoga iz Benu Lisa zašto? i to u, na, na, danima oslobođenja Mekke zbog čega? zato što su birvaktile ovi ubili nekoga njihovo kao osvet. bi katili minhum kataluhu pa uhvira bi dalike nabiju sallallahu alaihi sallam onda su vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam obavijestili o tome فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ Pa je Resulullah sallallahu alaihi jer je to godina, odnosno to su dani oslobođenja i Resulullah je bio jahao na, na, dev. I onda je Resulullah sallallahu alaihi se popeo na tu devu kako bi bio na mjestu odakle ga ljudi mogu, mogu čuti. To je vrlo bitna stvar. muslimani i muslimanka ne smiju živjeti na margini. Jer ono što oni imaju od vrijednosti treba, treba drugima podijeliti. Ništa nije vrijednije od toga. Smisao življenja čovječe. Svaki dan, svaki mjesec, svaka godina je besmislen ako ne znaš kud ideš. Da, da mi je prelijepo u životu pod navodnim znacima. Ne zna kud idi. Rasulullah odmah kada je čuo za to, sallallahu alaihi sallam, popeo se na svoju jahalču kako bi ga ljudi vidjeli i održao je govor ljudima. I s ovoga odmah u startu. Ako vidiš da je nešto krupno, da se nešto krupno dešava i da trebaš odmah reagovati, procijeni odmah reaguj. Naknadna pamet je lako, lako, poslije će ljudi kazati pogriješili su, ne valja, ovo je trebalo ovako. Ne, ne, ja sam odreagovao onako kako je meni gospodar otvorio u tom trenutku. Krupna je stvar bila, Resula kaže ovo se ne smije pustiti bez, bez govora, gdje će im tačno reći kako, kako trebaju postupiti. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam sada hadis, inna Allaha habesa an qatl. Zaista je Allah neku zaštitio od ubijanja u drugoj predaji zaštitio neko od slona. Vi znate kako su ovi došli da sruše časnu kabu Ebreha i Resulullah sallallahu alaihi sallam podsjeća muslimane da je gospodar Meku učinio časnom. To je časno mjesto. I kaže Allah je čak i slona spriječio da uđe i da poruši. I vi znate da, da Abdul Muttalib djed našeg pegambera sallallahu alaihi sallam Tražio je da mu se vrati njegove deve. Pitaju ga, kaže, tražiš da ti se vrati deve, a ne tražiš da ne slušimo kjavu. Kaže, ima kava ko nju štiti. Allah. A kaže, deve mene gospodar duži da ja to potražim nazad, to je moj hak. I vi znate šta se desilo s onim koji su pokušali. Wasallata alaihim Rasulallah. Allahov, Allahov je dar Rasulullahu da mu je dozvolio u jednom trenutku dana da uđe u Meku kao ratnik. Znači, dragi gospodar je povukao zaštitu na te samo trenutke da muslimanska vojska ušla. Wal mu'minin i vjernici sa, sa njim. I ovo je subhanallah veliko svjedočanstvo. Svi oni koji su ušli sa Rasulullahom sallallahu sallam imaju svjedočanstvo da su oni mumin. I to od koga? Od Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Ela wa inneha lem tehilla li ahadin kabli. Zaista nikom je prije mene Meka nije bila dopuštena da je osvoji. Ela wa innaha hallet li sa'ate an nahar. Wa lam li ahadim badi. Niti će biti ikome iza mene dopušteno da je osvoji. Ela wa innaha hallet li sa'ate min nahar. Na trenutak jednoga dana meni je dozvoljeno bilo da uđem u nju. Sada Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže Ela wa innaha sa'ati hadhihi haram. Od ovoga trenutka Mekka je haram, časna, nepovredljiva. La yuhtala shawkuha, njeno grmlje se ne treba čupati. Wa la yu'dalu shajaruha, ne treba se sjeći drveće u Mekki. Wa la sa saqituha illa limunshid. Ono što se u Mekki izgubi, ne treba uzimati osim ona osoba koja će da, da potraži onoga koji će koji je vlasnik toga. Dalje Resulullah sallallahu ve sellem kaže vezano za ubistvo koje se desilo فَمَنْ قُتِلَ bi khairin nadarin." Onaj ko bude ubijen ima njegova porodica izbor. Ima en ili će se dati njima krvarina wa ima an qatil ili će porodica ubijene osobe ubiti osobu koja je namjerno ubila njihovog člana porodice. Dalje ide ovaj hadis Faja'a rajulun min ahli U tom trenutku dolazi čovjek od stanovnika Jemena i kaže Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem: "Uktub li ja Rasulullah, napiši mi Allahu poslaniće to što si sada kazao vezano za nepovjedljivost Mekke." Tada je Rasulullah sallallahu alaihi ve rekao: uktu voli ebi fulan, napišite ebu fulan, odnosno ebu šahu. U drugoj predaji se kaže da se čovjek zvao ebu šah. Fatale ređulom min pa je jedan od kurešija kazao, Allahu poslaniće, ila li dozvoli nam da od drvijeća mekanskog uzimamo drvo koje se zove izhar. Kaže, jer mi to zaista, ta inna neđaluhu fi bujutina, koristimo za gradnju naših kuća. Vokuburina i za tabute naših, naših umrlih. Tada je Resulullah sallallahu alaihi wasallam rekao osim, osim izhara. Ovdje vi znate, evo, alhamdulillah, približava nam se, već smo, alhamdulillah, udalili smo se od prošlog Ramazana, ali alhamdulillah, približili se, jel? Ona sljedećem Ramazanu. 2011. evo, Ramazan, avgust, jel? Subhanom. Vi znate da postoje četiri posebnosti. U Ramazanu smo posebno o tome govorili. Posebnost mjesta posebnost vremena, posebnost Božih robova, ljudi poput poslanika, uleme, odabranika, šehida i posebnost djela. Znate da smo spominjali kuranski ajet u kojem gospodar kaže innema sabirune sabiruna bi bighayri hisab. Oni koji su se strpili dobit će svoju nagradu bez polaganja računa. Ovaj hadis se otprilike na neki način nas podsjeća na ove posebnosti. I onako kako se mi odnosimo prema džami koja nam je umahala prema džami koja, pored koje možda prolazimo. Subhanallah, ako se sjećate, prošli put sam rekao da bi vjernik i vjernica trebali imati konstante u životu. Stariji ljudi, pogotovo govorim ovdje uglavnom moje godišta, malo mlađi i malo stari Stariji ljudi su imali, mi čak smo to zvali tabijat, u prirodu svoju neku. Danas ti prolaziš pored džamije Mahalske, dan, dva, tri, pet, deset, je subhanallah što nema više jezana Kaže ti čovjek da si ti živ zdravo na hađija što je otvaro džamiju, preselio ima dvije hefte. Konstanta u njegovom životu je bila šta da izmeti džamiju. I nikoga nije premijetio do kojeg trenutka. Do trenutka kada ga je umet izgubio. Nema više ko da otvori džamiju. A da ne govorim da dođe. A to je moja i tvoja mahalska džamija. Posebnost mjesta kada nas Resulullah podsjeća na čast Mekke, Allah dragi zna, možda nikada financijski ne smognemo snage da odijemo dole. Nikada. Čime će se pokazati naš odnos prema Mesčidul Haramu, prema Meki, ako ne odnosom prema posebnom mjestu koje je pored mene i tebi? Subhan. To je džamija. Naša mahalska džamija. Pa. I to je, pazite, kada se to otvori, kada se otvori ono da vjernik vjernica kaže, slušaj, ja moram imati konstantu u životu. Da znam, tačno, ja svaki dan obavljam već vakat namaz. Svaki dan učim sahifu dvije musafa. Svaki dan, ako sam imućan, dadnem sadak, Svaki dan pomognem nekoga. Imam konstante u životu. Što kaže onaj Alim, da znaš da ćeš sutra preseliti. Bili ništa dodao svojim djelima, kaže ne bi. Zamisli insana koji je zadovoljan da umrije sa svojim djelima danas. Ono što su bile ne, konstante u životu. Ustao sam jutro, sklanio saba, proučio malo musav. Konstanta u životu. Jedna od konstanti mora biti ovo odnos prema onim mjestima koje gospodar učinio posebno. To su džami Tu su prije svega džani. I Resulullah sallallahu alaihi sallam kroz ovaj hadis nas podsjeća. Nemojte da bude. Alhamdulillah, tabački mešit ovako nije ni za vrijeme džume pun. A dajte da prenesemo tu konstantu u naše mahalu dajte da uzmemo insana za ruka, hajmo bolan jajke u džamiju, pa nasminu ćemo, pa nas trojica četvrca, organizirat ćemo se, nemoj da se ova džamija zatvara. Kada govorimo o posebnim mjestima, Ulema kaže, i to stalno treba ponavljati, pogotovo ovdje u Bosni, kada se muslimani na nekom mjestu zateknu pod napadom neprijatelja, ugrožen, takvo mjesto 40 godina ostaje mjesto bdjenja na Božijem putu. Ako neprijatelj dva puta napadne na isto mjesto, ugluzi muslimane, gotovo da ih nestane. To mjesto ostaje, kaže, 80 godina. Ako treći put neprijatelj napadne, to mjesto ostaje mjestom bdjenja, gdje namaz više vrijedi, gdje sadaka više vrijedi, gdje traženje znanja više vrijedi, gdje svako dobro djelo više vrijedi. Zašto? Zato što ja sam na frontu. Ja sam na prvoj liniji gdje dušmanin udara. Kaže, do sudnjega dana ostaje u tom tretmanu. Mjesto bdjenja. Naravno, ne treba na mjestu bdjenja, ne treba spavati. Neće onda biti bdjenje. Treba svoje obaveze ispunjavati. Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi sallam, dajte da pokušamo ovu nit od prošlog predavanja, prošlog druženja da uzmemo. Konstanto u mom i tvom životu. Molim te, brate, sestro, razmisli šta su konstante u tvom mom životu. Ja mogu sad odmah reći, konstanta u mom životu je da jedem svaki dan. Jel da? Konstanta u mom životu je moram otići na posao svaki dan. Konsta... Masa stvari, veliki broj stvari su konstante koje ne radim zato što možda čak i volim, nego zato što mora. Daj da odaberem šta je konstanta u mom životu. Alhamdulillah, halka, jedno predavanje u toku hefte odim, poslušam, nešto naučim, čujem neki hadis Rasulullah, spominemo neke hajli Božije robove, neke koji su preselni, neki koji su još uvijek živi. Nastojimo generira dobro u umetu Muhameda sallallahu. To je konstanta. Gledaj druge stvari. I šta je suština? Čemu nas je uzvišeni gospodar preko života Rasulullah sallallahu Prošli put sam vam dvije stvari spominjao kvalitetno radi što god da radiš. Jer Rasulullah kaže Allah voli kada neko od vas nešto radi da to uradi na najbolji mogući način. I drugo kontinuirano, stalno. Ono što smo govorili za Hadži Havza, slijednost. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao zaista je Allah mu najdraže dijelo ono, ono u kojem se ustraji. E sada, kada već spominjemo ovdje onaj gubitak života jer ovdje povod nastanka ovoga hadisa i povod obraćanja Rasulullah sallallahu alejhi ve jeste što je pleme je ubilo nekoga i drugo pleme se osvetilo Jedan od najtežih jedan od najtežih odnosa ili najtežih pojava među ljudima je ubistvo U vjerodostojnom hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve kaže pred sudnji dan će se raširiti hereč Kaže Allahov poslaniće, šta je to heređ? Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, pokaza svojom rukom prema vratu. Kaže ubijstvo, ubijanje. Ovdje onaj, možda spomenuti i time završiti. Jedan insan, poselam se sa hađincom jednom na put, kaže selam ali hađince, kako si šta si? Prijatelj sa njim isto se poselam i kako su se udali od hađince, hađinca fino, kaže alhamdulillah, dobro je, osmije. I tako kaže, izlaze, kaže, znaš ti, kaže, koja je hađinca? Kaže, ne znam. Pa kaže, ona je, dva sina su još ahidla Nema više nikoga od djece. Subhanallah, ona je na insanu. Ko da nekako svojim halom kaže, ja nisam izgubila dva sina, nego sam ih kod gospodara dobila. Vjernik i vjernica u životu ne gubi ne mogu izgubiti. On samo dobijaju i ovaj baš teška situacija poput gubitka a pogotovo gubitka na taj način subhanallah ko da kaže nisam ja izgubila svoju djecu nego izgubio svoju djecu onaj koji ih nije odgojio zamisli ne odgojiš djecu svoju pa ne do Bog skrenu sa pravoga puta ono što trebamo stalno podsjećati jedni drugi jeste da je naša najveća misija u robovanju gospodaru u odanosti njemu da prenesemo svoje vrijednosti, vrijednosti koje mi imamo sljedećim generacijama. Sve što uradimo na tom putu, ako u tom uložimo svoje živote i svoje napore, onda živimo, živimo ono što je živio Resulullah. I kako je Resulullah sallam naučio sahabe da živi. To je suština. Ti pogledaj njih, subhanallah, pogledaj Hazreti Omera, pogledaj Abu Bekra, pogledaj Osmana, pogledaj Omera, pogledaj Hazreti Aliju, pogledaj te velikane. Ne možeš da, ne možeš da se zaustavi. Pa ljudi su toliko napora uložili. Mi da uložimo posto od onoga napora koji su oni onaj, uložili, mi bi promijenili lice ove Bosne. Na bolji Bilo bi manje alkohola, bilo bi manje nemorala, bilo, ali moramo raditi. Danas umet Muhammeda sallallahu alaihi treba nekoga da ga pro, pro, i kaže šta mi šta radiš, za sebe, šta radiš za umet Muhammed. Idem na posao od 8 do 3, od 8 do 4, od 8 do 5. Dobro, to radiš za sebe. Šta radiš za umet Muhammed? Gdje kažeš neću ništa, tako mi gospodara, hoću da ovo bude nešto s čime ću izaći pred Resulullah, s čime ću pred gospodara svog izaći sa Muhammedom sallallahu Tu mora insan, tu mora insan probuditi, ne samo emocije, nego čvrsto razumski vjerovat da je to najbolja investicija čovječe. Najbolja investicija je da uložiš bolan u ahiret. A što je najljepše nego gubiš dunjaluk. To i dunjaluk. Danas ljudi kupuju stan u Sarajevu pa kaže hiljadu i po kvadrat, dvije hiljadama. A džennet je jeftiniji jel od stana kvadrata u kvadrat u džennetu je jeftini. Nemojte dozvoliti. Resulullah s.a.v. je rekao zaista je ono što je kod Allaha vrijedno. Ono što je vrijedno dobija se čime? Vrijednim. Uloži vrijedno, dobit ćeš vrijedno. Ne mi bi da damo višak onoga. Višak od viška i da dobijemo ono što je do... Ne može. Mora se insan uložiti. Ja bih vas zamolio da, da onim konstantama, šta je stalno prisutno u mom tvojom dajte da razmišljamo o tome. Dajte da pokušamo koliko možemo da to budu lijepe stvari. Svako prema svome halu neko koji je student možda će reći moja je konstanta da svaki dan pokušam nekome pomoći od studenta s kim se sretnim. Pa neko ko je, ne znam, nija zanatlija kazat će ja hoću da budem uvijek onaj koji daje savjet. Dobro, jest profit, ja hoću da zaradim, ali neću da ti uradim nešto što tebi ne treba. Hoću da iskreno dadim savjet svakome ko kod mene naruči robu. Svako može prema svome halu, svako može prema svome stanju Sa tu postaviti. I promjena u umetu Muhameda sallallahu alaihi sallam. Prošli put smo govorili, dajte da se nadovežemo na on. Mi hoćemo velike stvari da se desi. Vjerujte, sjednete sa ljudima, ljudi vam pričaju o stvarima, to, to je nebode. A kad mu kažeš, ajmo aj ti brate da onaj popucamo na vrata, kaže, ajde sutra ćemo rukama nešto danas boliti Moramo početi sa malim stvarima. Kako bi sami sebi navikli. I Ulema kaže, dadni samome sebi ovo, ovo je lijepa rečenica. Kaže, me sebi, kaže, mi zavjet. Ja ću svaki dan u ratu. I kaže, taj mali zavjet nastoji ispošta. Jer na kraju Allah, dragi, je da se to nagomila. Kao što onaj pjesnik kaže, la tahti min al marufi šeja. Ništa od dobra nemoj ni podaštavati. To hadis Rasulullah u A on nastavlja samo fa innal min al hasa. Kaže i najveća brda na kraju kad ih radi su grumenje malo kamen. Ja molim gospodara da nas počasti da mi budemo mali grumen dobra u onome što je dobro za umet Muhameda sallallahu alejhi da nas počasti na ovom i na budućem svijetu da proučimo dobi ako Bog da, da možemo onda se prijeći na halku fika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš počasti nas da čuvamo svoje oči od svake vrste grijeha. Gospodar naš počasti naša srca da ih poklonimo samo tebi. Gospodaru naš ispuni naša srca ljubavlju prema Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš neka naša ljubav prema hadisu njegovom bude razlog da nas proživiš u njegovom društvu. Gospodaru naš oprosti našim roditeljima. Gospodaru naš oprosti našoj braći i sestrama. Gospodaru naš smiluj se svima našim umrlima. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš u lemu i da dadneš umetu Muhammeda sallallahu alaihi u ulemu. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš od svakoga djela koje približava džehennem. Sačuvaj nas od licemjerstva i pretvaranja. Počasti nas da budemo iskreni u svakom djelu koje radimo. Gospodaru naš, neka nam najdraži dan bude onaj dan kada se s Tobom susrećemo. Gospodaru, neka nas vodi ljubav prema Tebi. Počasti nas da mrzimo ono što Ti mrziš i da volimo ono što Ti voliš. Počasti nas da živimo na stopama Muhammeda sallallahu ve sellem. Počasti nas na ovome i budućem svijetu. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš najvećim درجة وجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفاتحة